aste personnage personaje baten ezagutzen. Egunko pertsonagia maie général à eginen endugu Claude François maie hamazortzigarren mentian shortu eta betidanik et Républicar izan Isanda. Noble familia bat eta ikhora badae, frantxez jirautza sustengatzen du, eta horrentako be familiak primantzia elkitzen jo, edo ez habo mintzatzen e. Militar karriera bat hasten du ordin, komandante gija, ondotik kapitain gija eta azkenik brigada baten generala mila zazpiunta lautan hogeita himetzian. Bena bi behantago, mila sortziunta batan, Napoleon Bonaparte lehen kontsul bilakatzen da eta hau ez du begihunez ikusten. dela urte bat behantago, mila sortziunta bian bizi osuentako haitatu da Napoleon eta hau ez du bate guztuko gue generalak. Horrentako emperadore bilakatzen den egunian bede misoa aurkezten du, eta horrengatik prejuntegi eta ondotik ospitale sumaiteta zerratuik izanen da, milata sortzehun eta bedatzi arte huste beitie buko arazo sumait badutila. Denbo hortaz, baliatzen da Napoleon kuntre konspiratzeko, eta mila sortzen, eta planitz, planitzen da behosagarri egoera txarraz, eta ospitalila, jamanik da, uh, eh, jamanik eh, izatia galte egiten du. Lau urte zordin be xarea handitu du eta be plana aintzin jaman du. Mila sortzen eta hamabian gia. Eskapatzen heltzen da, general uniforme bat, ezari ondotik. Hurrietan hogeita hiuko goizan bi komplizekiran kaserna bat eta juiten dira, Lamot generala bezala aurkestean du bebuia eta anuntzatzen du kaserernako komendantai Napoleon hurrietan zazpian zentu dela Moskun eta behin be, behineko gobernu bat osatu behar dela edo gobernuman provizoar delako bat komandantia konbentzitu, kasernako soldaduak o deitzen dutie eta alegiazko egoeraz jakinin ezarten dutie soldatuak horron. Armada en parte bat ekordin maie ja, generala jarrikitzen die prejuntegi bat eta han behulianeko ideiak dutien bi general askatzen dutie, lahori eta vidal deitutakoak. Goizeko seiak dia eta plana martxan ezarten du. Paizeko poliziaen prefeta ekuazten du, sekuritateko buia bai eta polizian ministroa prejuntegin ezarteko belagunen partez. Armada ordin juiten da herriko etxila eta paizeko diruzaintegia okupatzen hasten dia, plana izigarri untsa egiten da. Maie juiten da urdin Ulen generala engana, paizeko en buia dena, Napoleonen heriotza eta behetxe atxilotzien jakinazteko. Ulen aldiz galto hanitz pausatzen dutu, mesfidatzen da eta ordre idatzien ikustia egiten du. Maietek ikustez ez dela untxigaiten eskopeta bat elkitzen du eta ulean fiokatzen du matelan. Bo ez inkieta eh, ulean generala ez da zentu eta mm, matelan dian, bala, bat eh, matelan dian generala izen gointi gizahartu geho ondoko urtetan. Bon, Arrazungitin gue generalen gana maie, hordin din, behibit bidia jarraikitzen du, eta duze kolonelaen gana juiten da. Hor da gezura argituik izanen. Erraiten bazian Napoleon urrietan zazpian zentu zela, duzek geostik edo urrietan zazpitik goiti, Napoleon berri eta sumait uken zutian, hor din bazakian ez zela eh, edo gezura zela. Duzetek ordien maiet ekuatzen du, belagunak askatzen eta konplizeak edo bere konpliziak prezuntegian ezartzen ditu eguerdidia eta estatu kolpia ekuatuik da, sei uenez untsa igantzena. Aste bat behantago, egaiten da, hausitan, igaiten da maie generala eta hilze zigorela kondinatuik da be kompliziek ilan. Fugilatu ikizan beno lehen, oro hasumitzen dila jakina zidu eta kajik heltu da estatu kolpe hunen egitea. Zentako aipatzen dugu hau egunkuan, bo alde batetik be biografia ezpeita bate famatuik eta bestaldetik Bonaparte frantzian hartuik uh, balin eh, ba, kajik errege edo pertsona edo agintari izigarri huna bezala jakin ezazie azken hau mundu osun eta hala izan beita diktadore bat bezala kontsideratuik dela eta hunek maie generalak diktadore hunen ekuaztia isiatu zian oin haen be omentzeko dugu kronika hau egin. Aste arteoz, et sa ezagutzen.